Mēs Tev aicinām, nāc mūsu vidū, nāc mūsu starpā, Dievs. To mēs Tev lūdzam, jo pats svarīgākais, Dievs, lai Tu esi starp mums, lai Tu ej mūs pa priekšu, Dievs, lai mēs Tev varam sekot, Dievs, un lūdzam, lai mēs esam draudz tā, kas Tev seko, kas neseko cilvēku prātam, bet kas seko Dievs Tev. Tāpēc lūdzam Tev, lai Tu mūs uzrunā, uzrunā mūs skaidri, lai mēs redzam ceļu, pa kur Tev seko Dievs, un Un, Dievs, lai mēs tiešām saņemam to mieru, mīlestību un svētības, Dievs, ko Tu mums grib iedot, Dievs. Tāpēc Tev lūdzu, vādi arī šo dievkalpojumu mums un uzrunā jebkur katru sirdi, ka šeit ir uznā, ienācis Dievs mūsu draudzē, lai viņš saņem no Tevis pamācības, gudrības, Dievs. Tāpēc svētī un pasargā mūsu visu laiku. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Draudz, esiet iedrošināti. Pacelsim savus balsts, savus sirds. Viņš ir tāds iemīgs. Viņš vienīgais. Katru soli spēru tevi, kungs. Tu esi mans ceļš, Jēzu, katru brīdī tevi dzīvoju. Katru soli spēru tevi, esi mans spēks, Jēzu, katru brīdi Tevi dzīvoju. Katru soli spēru Tevi, kungs, Tu esi mans ceļš, Jēzu, katru brīdi Tevi dzīvoju. Katru soli spēru Tevi, kungs, Tu esi mans spēks, Jēzu, katru brīdi Tevi dzīvoju. Žēl Ceru tevi, kungs, tu esi mans ceļš, Jēzu, katru brīdi tevi dzīvoju. E um. Katru soli spēru tevi, kungs, tu esi mans spēks, Jēzu, katru brīdi tevi dzīvoju. E um. Žēlastībā apņemus, kur vien raugos redzu tevi. Katru soli spēru Tevī, kungs, Tu esi mans ceļš, Jēzu, katru brīdi Tevī dzīvoju. Katru soli spēru Tevī, kungs, Tu esi mans spēks, Jēzu, katru brīdi Tevī dzīvoju. Žēlastībā apņemus, kur vien raugos redzu Tevi, kungs, mīlestību saņem. Dievs man grūti apvēro. Cik grūti apvēro. Katru soli spēru tevi, kungs, katru brīdi tevi dzīvoju, katru soli spēru tevi žēlastībā apņem mūs, kur vien raugos redzu Devi klūst, mīlestību saņemot. Ak, mans Dievs, man grūti apvērt, žēlastībā apņem mūs, kur vien raugos redzu Devi man grūti aptver to, cik grūti aptver kungs, es tevi godinu. Tavam vārdam dziedu slāvu, manā dzīvē ienāci. Laimīgs es, jo mani glābi, kungs, es tevi godinu. Tavam vārdam dziedu slāvu, neienāci. Laimīgs es, jo mani glābi, glābi tu, no debesīm nāci tu, uz zem šīs, uz zem šīs pie krustam ir, lai glābtu mūs no krusta nāves valstībā, no nāves debes godībā, kungs es tevi godinu, no debesīm nāci tu, uz zem zeme šīs pie krusta mir, lai glābtu mūs no krusta nāves valstībā, no nāves debes godībā, kungs es tevi godīju. Kungs es tevi godīju. Tavam vārdam dziedu slāvu, manā dzīvē ienāci. Laimīgs es, jo mani glābi, kungs es tevi godinu. Tavam vārdam dziedu slāvu, manā dzīvē ienāci. Laimīgs es, jo mani glābi, no tevis dzīvi nāc tu uz zemi šīs, uz zemi šīs pie krustamiem, lai glābtu mūs no krusta nāves valstībā, no nāves tevis godībā, kungs es tevi godīju no debesī. es tevi godīju, kungs, es tevi godīju, kungs, es tevi godīju. uzticēties Tev, Tēvs, paļauties uz Tev, Tēvs, gaidīt uz Tev, Tēvs. Dievs, paldies, ka Tu nāc. Paldies, kungs, ka Tu to apsoli un Tu to izdari, kungs, jo Tu esi uzticams, Tēvs. Paldies Tev, Tēvs. Paldies par Tavu klātbūtni. Paldies Tev, kungs. Mēs tiešām lūdzam, kungs, jo gribam Tev piedzīvot, Tēvs. Sagatavot, Tu lūdzu, mūsu prāts, Tēvs, mūsu sirds, manu sirdī, atdarī acis man kungs, jāredzē tevi, jāredzē tevi. Atver kungs manu sirdī, atdarī acis man kungs, jāredzē tevi, jāredzē tevi redzam tevi augstībā, gaismā tavās godības tronī. Dod savu spēku mums klūks, tev dziedam svētais, svētais, svētais. Ļauj redzēt tevi. Atver kungs manu sirdī, atdarī acis man kungs jāredze tevi, jāredze tevi. Atver, kungs, manu sirdī, atdarī acis man, kungs, jāredze tevi, jāredze tevi. Lai redzam tevi augstībā, gaismā tavā godības tronī. Dod savu spēku mums klūks, Tev dziedam svētais, svētais, svētais, lai redzam Tevi augstībā. Gaismā tavā godības tronī. Dod savu spēku mums klūks, Tev dziedam svētais, svētais, svētais, ļauj redzēt tevi. Tu esi svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, ļauj redzēt tevi. Tu esi svētais, svētais, svētais, Svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, ļauj redzēt tevi. Tu esi svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, Svētais, svētais, svētais, ļauj redzēt tevi. ticu sevi, cerēdams es, iznieku augšām celies, esi tu. Tad nu mudar. pirms mēs pāriem pie vārda, atļausim Gatim ievilkt <gasps> dziļēlu. Visi bērniņi droši dodieties uz svētdienas skolu. Jā, es nezinu, kas šodien ir skolotāja, kuram ir jāsako. Vau, wow, Mārts, šodien ir svētdienas skolas skolotājs. Jā, <laughs> sekojam tad Mārcim. Uh, nu, visi mazie bērni, kuriem nav bāzes no tāda liela onkuļa, bet viņš jau ir patiesībā labsirdīgs, var viņam sekot. Uh, varbūt paliksim kājās un aizlūksim par bērniem, kas iet mums svētdienas skolu. Dievs tev pasakos par to svētību, ko tu esi mums devis mazo bērnu veidā, Dievs, un paldies par to katru mazo dvēselīti, kas Dievs ir tevis radīti, tu esi viņus radījis, tu esi viņus šeit uz zemes ielicis mums katram, mums arī kā draudzē Dievs, un Ļauj mums saprast to atbildību, kādu mums jānes šeit uz zemes par šiem bērniem, Dievs, un tiešām dod mums gudrību arī viņus pamācīt, izmācīt Dievs, un arī, kad viņi ies šeit uz svētdienas skolu, dod svētdienas skolotājiem gudrību, ielikt viņos tos pamats, Jēzu Kristu kā pamatu viņu turpmākai dzīvē, Dievs, un arī to gudrību, lai viņi spētu dzīvot, Dievs, visu dzīvi kopā ar Dievu, Dievs, un tāpēc es Tev lūdzu un Es ar viņiem kopā gan šodien, gan arī turpmāko laiku, Dievs. Tāpēc svētī viņiem šo svētdienas skolas laiku. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Man ir prieks jūs visus redzēt šodien. Pirms pāris nedēļām, kad pirmoreiz parādījās šī skaistā pulca, Un sanāca saruna ar vienu cilvēku, viņš teica, būtu noteikti, ka būtu ok, būtu labi, gandrīz pareizi, ka pults atrastos augstāk. Es viņam teicu, jā, es piekrītu, tad būtu labi. <laughs> Šodien es tā varbūt nedomāju, bet uh, man ir prieks šeit būt un dalīties ar jums vārnā. Tiešām man ir tiešām liels prieks. Un uh, es aicinu, ka mēs aizlūksim par to lūdzu. Lūdzu, pievienojieties, lūdziet par to, lai Dieva vārds ir Dieva vārds un lai tas ir tīrs un no viņa. Debes tēvs. Mēs Jēzus Kristus vārdā, kungs, uzticām, kungs, Tev katru vārdu bez tās, kas arī tagad askanēs. Kungs, mēs zinām, ka Tu, kungs, gribi uz katru no mums runāt. Bez tās Tu gribi, kungs, lai mēs tiešām e, ejam no spožuma uz spožumu, kungs, lai mēs iepazīstam Tev vairāk un vairāk, Dievs, lai, lai kungs, mūsu dzīves tiek veidots un mainīts, kungs, tā kā Tu to vēlēs. Un, un mēs lūdzam, Dievs, svētais gars, tiešām vārdu visu, visu, kungs, kas šodien notiks šeit vēl tālāk arī. Un, Un mēs vienkārši paļaujamies uz Tevi, mēs zinām, kungs, ka Tu esi šeit, un Dievs dod mums saprast un sadzirdēt no Tevis. Kungs, paldies Tev. Paldies Tev, kungs, par prieku. Paldies Tev par iedrošinājumu, kungs, būt mums kopā Tavs, klausīties Tavu vārdu Tavs. Visgods un slāv Tev, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Thank you. Es šodien gribu iesākt ar kādu mm, tādu skaistu lietu, kas sākas pašā, pašā Bībeles sākumā, pirmajā nodaļā, pirmā mūsu grāmatā. Un tur eh, es, es lūkšu, ka jūs man varētu palīdzēt. Man gan ir špikers, redziet tāds? Vai kāds zina, kas tas ir? <laughs> Kā lūdzu? Nedēļas dienas, kurā Dievs radīja pasauli. Un viss, kas uz tā. Pirmā diena – Pirmā diena Dievs radīja gaismu, ja? Dievs radīja debesis un zemi, gaismu, ja? Jūs man droši drīkstēsiet palīdzēt. Tā ir pirmā diena. Mēs tā vispārīgi pāriesim pār, mēs varbūt neiedziļināsimies katrā no, nu, cik sīki, kurā brīdī, kurā stundā. Otrā diena. Kas notika otrajā dienā? Lūdzu, sakiet, kas notika otrā dienā? Gaisma tums, ja? un atšķīra, ja? gaisma no tums. Ja? Un atkal redzēja to labu esam. Ja? Trešā diena. Nerādīšu jums, man ir špikers. Kas bija trešā dienā? Trešā? Trešā dienā bija puķis, ja, zāle, augi. Pareizi, jūs atrodat? Neļaujiet sev apmānīt. Es varbūt stāstīšu muļķības. Nu, es ceru, ka nē. Ceturtā diena. Zvaigznes, mēnesi, sauli. Viņš šādī. Un redzēja to labi esam. Ja? Piektā diena. Piektajā dienā viņš radīja putnus un zivīs. Ja? Zivīs, viss, kas dzīvo ūdenī, viņš radīja tos pareizi. Un sestā diena pienāk, kad Dievs tas kungs radīja dzīvniekus un radīja cilvēku. Pareizi. Un viņš visu to redzēja labi esam, un viņš priecājās par savu radību. Un viņam bija prieks par to, ko viņš bija radījis, un viņš redzēja, ka tas ir viss labs. Un tā, starp citu, um, Vai jūs zināt, kāpēc Dievs sievieti neradīja pirmā dienā? Viņš negribēja, lai, lai viņam visu laikā saka priekšā, kā pareizi jādara, ja? Nē, labi, tas ir joks. Uh, <clears throat> labi, par cik atsaucība nav tik liela, es labāk šo joku neturpināšu, viņam vēl ir otrā daļa, kas ir skarbāk, bet uh, piedodiet, ja kāda es aizvenu. Es ceru, ka nē. Uh, tad, nu, lūk, jautājums ir, pirmais jautājums tāds ir, vai mēs šodien ar priecājamies par to, ko Dievs ir radījis? Vai mums ir prieks redzot, kas ir apkārt? Es zinu, atnācu no, no Rīgas uz Kuldīgu dzīvot, es braucu ar, mm, pēc kāda laiciņa, kad bija mašīna jau, braucu uz darbu, papveceļu. Pēkšņi, nu rīts ir un, un vēseli bija migla, saule lēc, migla. Es apstājos ceimalā, ā, nekad nebija redzējis, sen nebija redzējis, <laughs> nevar teikt, ka nekad. Piemēram, un es ļoti priecājos par to. Ejot mājās, vakars, skaidrs debes, o, ir arī zvaigznes. Un es biju pārsteigts. Un nu, es nebiju pārsteigts, bet tik daudz un tik smuki. Es gribu teikt, ka tas prieks mums uh, ir labi par to priecāties. Dieva radība ir skaista. Dievs radīja skaistu šo visu. Un viņš teica, ka tas ir labs, ja? viņš redzēja to labu esam. Nu, lūk, un tāpēc arī mans uh, tāds iedrošinājums ir priecāties par to. Un, ziniet, es gribu, ka mēs, es ātri varētu pieķerties uh, tādām rakstītiņām pieskarties, pieskarties, pieminēt. Eh, psalms 19, 2, 3. Es nolasīšu šo pirmo. Eh, un tur rakstīts tā, jūs varat atšķirt, ja jūs gribat līdz, protams. Debesis daudzina Dievu godu, un izplatījums izteic viņa roku darbu. Dienu dienai to pauž, un nakts naktī to dara zinām. Un tad ir 148. psalms, kas ir debesis un zeme, lai teica to kungu. Ja jūs paspējat 148. atšķiriet, varam kopā nolasīt. Skaists psalms par Dievu radību. Kā visa radība, viss, kas ir radīts un viss, kam ir dvaša, teic to kungu. Un šeit skan tā. Aleluja! Teiciet to kungu no debesīm, teiciet viņa debesu augstumos, teiciet viņu visi viņa eņģeļi, teiciet viņu visi viņa karapulki, teiciet viņu saule un mēnesis, teiciet viņu visas spožās zvaigznes – Teiciet viņu jūs debes, debesu debesis un jūsu ūdeņi, kas pār debesīm augšā. Lai tie teic tā kunga vārdi, jo kad viņš pavēlēja tie tapa radīt, viņš tiem lika pastāvēt mūžīgi mūžam. Viņš tiem devis likumu, ko, dievs, eh, ko tiem nebūs pārkāpt. Teiciet to kungu savu, eh, savu skatus no zemes un jūras augšu praidīdam, jūs lielie jūras nezvēri un jūs jūras plūdi. Jūs, uguns un krusa, sniegs un migla, vējš un auka, kas pilda viņu vārdu – kalni un pakalni, augļu koki un visi ciedru koki, meža zvēri un visi māju lopi, tārpi un eh, spārnainie putni, jūs ķēniņi virs zemes un visu tautu lielkungi un visi zemes tiesneši, jaunekļi un jaunavs, sirmgalvi un bērni, Viņiem visiem būs teiktā kunga vārdi, jo vienīgi viņa vārds ir augsts. Viņa diženums paceic pār zemi un debesīm. Viņš ir no jauna cēlis godā savas tautas rāku un slavu, eh, par slavu visiem saviem svētajiem. Izraēla bērniem, tautai, kas viņam tuvu. Aleluja. Skaisti, ja? Dievs skaisti radīja šo pasauli, skaisti, un viss viņam dod godu. Brīnišķīgi. Pirms kāda laiciņa, mēs, mums ar bērniem tāda iegājusies tradīcija, nezinu vai cik labu vai ne, bet mēs kādā pusdienas laikā, parasti brīvdienā, noskatāmies kādu multeni vai kādu filmiņu bērnu, ģimenes vai kādu. Un bija, bija viena, kur saucās skudru bubuls. Esat redzējuši skudru bubuls? Nē, es redzējuši. Nu, ja jums ir bērni, noskatieties kopā, skatīsieties vien paši, varētu domāt, kad, kāpēc multeni skatīties. Uh, un tur bija, uh, tur bija tā apmēram. Bija kāds uh, puis, kuram, kurš vienkārši nepārtraukt nīcināja skudru pūzni. Viņš viņu apšaudīja, viņš viņu izspārdīja, viņš viņam meta ar akmeņiem, un viņš kaut ko darīja. Un, protams, kā multenē, be, nu, sanāca tā, ka uh, skudriņš samazināja to puisīti, ievilka skudru pūznī, parādīja, kā īstenībā notiek dzīve tur. Un, ziniet, vārds pa vārdam, notikums pa notikumam, puisīcā aptvēra, ka patieso dzīves jēga, ka tā nevajag darīt. Skudru pūzni mīdīt nevajag. Un uh, viņš, protams, tika ārā. Bet pirms viņš tika ārā, uh, bija tāda epizoda, kur viņš ar skudru vienu um, tikuši augšā skudru pūžņu galā, cik no nu viņa augsts var uzrāpties, un uh, tā skudra ieraug pilsētu. Viņa ieraug nu, lielu pilsētu. Priekš viņas noteikti liela, un arī priekš tā puisīša, viņš bija tādā pašā izmērā. Un uh, eh, viņa saka, arī jums ir skudra pūznes, arī jūs visi kopā kā viena ģimene strādājat, ceļat, gādājat. Tas puisīs tā iepauzē un saka, nu vispār jau, laikam jau, ka nē. Mēs kaut kādā brīdī vienojamies uz kādiem kopējiem projektiem vai kādiem mērķiem, bet pa lielam mēs tā kā esam paši par sevi. Un, ziniet, tā jau arī patiesībā ir, kad pasaule uz to vien vēl kā būt pašai par sevi. Cilvēks uh, ir diezgan pats uz sevi vērsts. Un uh, tā vien izskatās, ka visu pasauli kā, kā vienā skaistā attēlā veļās pa kalnu uz leju. Un nu, nepārtraukti. Vienā brīdī gan tas tika apturēts 1600 gadus apmēram pēc, pēc radīšanas, kad bija plūdi, ja? Dievs tā kā vēlreiz pacēla akmeni nolika uz augšu, pacēla augšā. Bet joprojām cilvēks parojās pretī, bet gribot, negribot, diezgan viss veļās uz leju. Un nu, tā viss atstājot novārtā, viss aiziet vienkārši uh, postā, teiksim tā. Un arī pasauli liekas ripo uz leju uz leju. Un mēs zinām, ka galu galā lai galā būs finišs. Un eh, tāpat laikā mēs kā divi bērni, mēs zinām, ka mēs esam aicināti tik ļoti atšķirīgi no pasaules. Mēs esam aicināti būt atšķirīgi no pasaules, ne tāda, kāda ir pasaule. Ne tāpēc, lai mēs izceltos ar kaut ko, ne tāpēc, ka mēs būtu nu, tikai kaut kā gribētu atšķirties no kāda, bet tāpēc, ka tāda ir Dieva griba mēs iepazīstot viņu, mēs eh, kļūstam savādāk. Un es zinu, mēs zinām, mēs lasam Dievu vārdu, kur Jēzus salīdzina arī draudzi par vienu miesu, kur viens par otru zina, kur viens par otru gādā, neskatieties šķību, eh, kur, kur dažādas lietas notiek, kur, viens, kur, kur, kur notiek šīs rūpes. Tā ir, viņš saka, es lūdzu par viņiem, lai viņi un mēs būtu viens. Lai viņi un mēs būtu viens, ja, kā tēvs un Jēzus ir viens, lai arī mēs būtu viens. Tāpēc es ticu, ka Dieva prāts ir būt, eh, mums būt atšķirīgiem, ne tāpēc, lai mēs atšķirtos, bet tāpēc, lai mēs būtu viņam līdzīgi. Un es gribu, ka mēs kopā šo gan rakstiet nolasītu, ka jūs varētu sekot tai līdzi ir romiešiem pirmā nodaļa 20.32. Izdevās? Pirmā nodaļa, no 20. panta līdz 32. līdz nodaļas beigām, ja nemaldos. Jā, viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzama viņa darbos. Tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Jo zinādam Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu, un viņam nav pateikušies. Bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā, un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā – saugdam sev par gudriem tie kļūši ģeķi un apmainījuši neiznīcīgā dievu godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Tāpēc Dievs viņu viņu sirds kārībās nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sākuši saganēt savus miesas. Tāpēc, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot no ar tā radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi. Āmen. Tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojušās kaislībās. Sievietes apmainījuši dabisko dzimumu kopdzību ar pretdabisko, tāpat arī vīrieši atmestam dabisko kopdzību ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdam netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdam sodu par savu maldīšanos. Tad nu, tāpat kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dievu atziņu, Dievs sagandējis viņu prātu, ka viņi dara to, kas neklājas. Tie piepildījuši savu dzīvi ar visādiem netikumiem – netaisnību, samaitātību, iekāri, ļaunumu, skaudību, slepkavību, ķildām, krāpšanu, ļaunprātību, mēlnesību, kļūšu par neslavas cēlājiem, dieva nicinātājiem, nekauņām, augstprāšiem, lielībniekiem, ļauna izdomātājiem, vecākiem nepaklausīgiem, bezprātīgiem, neusticamiem, cietsirdīgiem, nežēlīgiem. Pazīdam dievu taisnību, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi. Viņi tomēr nevien paši tā dara, bet vēl priecājas par tiem, kas tā dzīvo. Pasauli viennozīmīgi neiet uz augšu. Lai, lai kā mums šķist, kad viss attīstās un viss eh, kļūst modernāks un pieejamāks, tad eh, pieejamāks katrā ziņā izskatās, ka nekļūst Dieva vārds un, un, un kungs. Eh, tāpēc arī šodien es esmu nonācis pie pie tā punkta, kad es varētu nosaukt, par ko es īsti gribu runāt. Un šodien es gribu runāt par to, kas stāv rakstīts, kāds divs rakstīts, kas ir romiešiem 12.2, un tur stāv teiks šādi sākumā. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi. Un otra raksturiet ir, kas to noteikti apstiprina, ir šāda. 1. korintiešiem 5.6, kurā savukārt ir rakstīts, jo maz rauga saraudzē visu mīklu. Ziniet, arī šeit, ko mēs nu pat nolasījām no romiešiem pirmās nodaļas, tur ir ļoti daudz uzskaitīts kādas lietas. Un ziniet, kad pasaka, uh, melns ir melns, nav šaubu, ja jums parāda, tas ir melns, tad skaidrs. Ja jums pasaka, kad, uh, piemēram, cil, ja cilvēks ir pieķerts, pieķerts kā zāglis, skaidrs, viņš zog, viņš ir zāglis. Uh, Es gribu, lai ko es ir pieminētu. Vienkāršiem vārdiem sakot, es gribu teikt, tām spilgtām lietām, tām lielām lietām nav vajadzīgs paskaidrojums. Tas visiem ir redzams. Mēs visi redzam nosaukt lietas vārdā, ja viņas ir skaidras, ja viņas ir uzkrītošas, tur nav jautājumu. Mēs, tas ir redzams pat pa gabalu. Bet ir lietas, kuras mūs tajā ieved. Ir šīs mazās lietas, par ko es arī šodien gribu pieminēt, ir šis mazais rauks, kas saraudzē visu mīklu. Ir šīs lietas, kuras mums noved līdz tam, līdz mēs kļūstam. Līdz ar to mana uzmanība šodien, es gribu, ka mēs pievēršam uzmanības pirms pats es, ka no tām maziņām lietām izaug šīs lielās. Un, eh, un tam tā nevajadzētu būt. Un ziniet, lai kā liekas, lielās lietas ir problēma. Patiesībā tās mazās ir tās, ar kurām mums būtu jātiek galām. Vai jums ir, vai jums ir kāds sakars ar medībām? Vai, vai nu, medības, jā, ir dēls iet medīt. Labi, nevienam citam nav, bet es ceru, ka šis piemērs būs pietiekami uzkrītošs. Un, un, ja kādam ir bail no asinīm, jūs drīkstat iziet ārā šobrīd. <laughs> bet, bet piemērs ir sakojuši. Man arī rados ir viens, viens cilvēks, kuram medīt ir ikdiena. Mežā medīt ir ikdiena. Un piemērs ir šāds. Viņš atrodas mežā un uh, pa gabalu pēc kāda laiciņa ieraug, kāds kustās. Tur pat pienāca tuvāk mājai, ķabinās gar kaut kādiem trumuļiem. Un viņš kā mednieks bez ieroča nekur nestaigā riņķī. Viņam vienmēr līdz. Viņš tā arī klusu pieceļās, kā mednieki dara. Es šobrīd mednieks stāstiet, jūs drīkstat sekot un līdz. Viņš izvelk ārā, viņš notēmē, apstās, kas tas ir optikā. Nu, kaut kas, kaut kāds dzīvnieks ir. Maziņš, nu, nekas labs tur nesanāks. Laikam jenots. Nu, tā arī bija ienāca. Un viņš ņem un viņu tinkš pa gabalu un ienāca uz muguras guļ. Nu, viņš kā mednieks, protams, pieiet, lai, cil, lai dzīvnieks viņš nemocītos, tas saucās piešaut. Un viņš ir pārliecināts, guļ, labi, lai guļ, bāda tur nesanāks nekāda, lai paliek, atnāks meža dzīvnieki, apēdīs. Viņš aiziet turpat uz to māju atpakaļ un atlaižās. Un, un uh, arī paiet kāds brīdis, viņš paceļ galvu, Hops viens skatās uz viņu atkal. Un tas pats, ko viņš nu pat piešāva. Abrīnojam, <laughs> ja? Un viņš, ko viņš atkal? Mazais jau slānī prom uz mežu. Bet nu, viņš negrib viņu vairs aizliet, viņš jau ir savainots un nu, vienalga nav dzīvotais droši vien tālāk. Nu, neko ņēma atkal stroķi un liek vaļā. Un atkal kājas pa gaisu mazais guļ. <laughs> Bet šoreiz jau viņš pieeja klāt, nu, pārbaudīt, kas te notika, jo nu, nevar saprast. Nu, vairs jau nav kur piešaut, vienreiz piešaut, jāšauj astē, varbūt tur tā galva ir, var tur, tur tās smadzenes. Un neko viņš viņu paņēma atvēlka atpakaļ tajā vietā, kur viņš tā kā bija atnācis, lai arī tie meža dzīvnieki atnāk, viņi, nu, viņi, tā kā viņi izvilina arī ārā pie reizes tos meža dzīvnieks, kāds lapsas vai vilkus, nu, kas nu kurā reize atnāk, vai lācis kāds, nu, diez vai. Bet uh, katrā ziņā, un nākamā dienā viņš atbrauc atpakaļ uz šo vietu, un viņš šķiet, ka šis dzīvnieks vēlreiz ir āpojis uz priekšu. Kāda sīkstība tajā mazajā knauķī, kurš vienkārši jau ir divreiz piešauts, divreiz nošauts, un vienalga viņš dzīvo. Viņš vēl lien uz priekšu. Es gribu teikt, ka tās mazās lietas nenovērtīsim pa sīku. No tā viss sākās. Mēs, mēs varam palaist ļoti daudz ko garām, ja mēs koncentrējamies tikai uz lielajām. Jā. Piekrītat man? Piekrītat man? 1. jāņa 2, 15, 17 ir rakstīti tādi vārdi – Nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Pasauli iznīks un viņas kārība, kārība pa, uh, viņas kārība, bet kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi. Tad, tad mēs redzam, Dievs noteikti nebija domājis nemīliet pasaulē, to, kas ir pasaulē. Nu, jūs esat redzējuši, ka cilvēki uh, apķer kokus, viņi vienkārši ņem viņu no kaut, kā, no kaut ko no viņiem. Vai tiecās pēc saules, vai samīļo akmeni, vai ir kādas lietas, ka viņi ļoti pieķerās. Es domāju, ka Dievs nav domājis nemīliet pasauli, uh, eh, nec to, kas ir pasaulē, ar mūsu sirdīm. Piekrītat? Viņš ir radījis to skaistu, viņš ir radījis to labu esam. Un viņš uh, grib, lai mēs par to arī priecājamies. Bet lai mēs to nepaņemam augstāk, jo tā ir radība. Tas nav radītājs. Tā ir radība, bet ne radītājs. Līdz ar to nemīlēsim pasaulē to, kas ir pasaulē, priecāsimies par to. Bet eh, šeit ir teiks par miesaskārību, atskārību un dzīves lepnību, kas ir šī pasaule. Tā arī ir šī pasaule. Un ziniet, bieži vien, kad mēs lūdzam Dievu, eh, vismaz es tā esmu dzirdējis un arī pats esmu, kad lūdzu, bieži vien piemin, Dievs piedod man uh, visu grēks, ko esmu darījis, kas, kas ir bijuši no manas domās, vārdos un darbos. Un ziniet, arī šī mieskārība, atskārība un dzīves lepnība noteikti tiek ietvert šajā domas, vārdi un darbi. Un ziniet, Jēzus ļoti augsts paceļ laktiņu, kad, mēs, kad viņš runā par domām. Ja? ja agrāk cilvēkam prasījās, ka viņš izdara kaut ko un tiek vainots, tiek atzīts par vainīgu, tad Jēzus saka, jūs prātā – Ja, viņš konkrēti piemin šo par iekārošanu, ja, kas iekāro jau, kas savā prātā jau, jau šim, šis sākums jau viss notiek, šī mazā lieta, šis pats aizsākums ir noteikti tajā prātā. Un tu, viņš šeit paceļ aktiņu ļoti augstu un neļauj tur nekādas vaļības. Un eh, tā kā mēs dzirdējām iepriekš, prātu ir labi ik pa reizei paskalot. Ja? Netieks, es neteikšu smadzenes, smadzenes skalot, bet prātu noteikti ar Dievu vārdu ir labi vienmēr skalot, ir patstāvīgi jāskalo. Tāpēc atcerēsimies to par... Un ko Dieva vārds saka par mūsu domām? Kā mums būtu jādomā? Vienkārši tā pieķeroties, ka mēs piefiksējam gan domās, gan vārdos, gan darbos tās lietas, kas mūs noved tālāk uh, līdz grēkam. Ja? Un šeit ir rakstīts, kā mums, kam, pie kā mūsu domām vajadzētu saistīties – Un šeit ir rakstīts Filipiešiem 4.8. Beidzot vēl brāļi, kas ir brāļi un brāļi, kas ir māsas, eh, kas vien ir paties, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava. Ja ir kāds tikums, ja ir kas cildināms, par to domājiet. Ziniet, kad kāda apzog ir viegli redzēt, viņš ir kā apzogts, viņš ir vainīgs. Kas notiek ar mūsu vārdiem, kad mēs runājam viens par otru. Man liekas, ir tik grūti novaldīties, pieminot trešo personu mūsu sarunā, lai tur netik, neaiziet jau maziņi kaut kāda dzirkstelīta vai kāds ne, neliels nomalnojums vai kādas cieņas vai goda apzakšana. Es ļoti eh, kritiski gribu skatīties par to nu, savā, savā runā, jo es zinu, atkal un atkal es sev pieķeru. Pat vienkārši pamājot ar galvu sarunā, mēs atbalstām šo pasākumu. Un, un tas nav labi, tas nav pareizi. Tas mūs pavedina eh, kļūt pielaidīgiem par tām, par tām mazām lietām. Mēs, ziniet, tās praktizējot, tās piekopjot, viņas kļūst patstāvīgas jau, viņas kļūst automātisks pie mums un, un tas noved vienkārši vēl tālāk, vēl lielākā nelaimē. Ziniet, Hitlers teica tādu lietu, ja jūs gribat, lai notic meliem, tie ir jāstāsta daudz un ļoti bieži, tad nebūs problēma. Viņš jau pieminēja, protams, vēl lielākiem meliem tic vēl labāk nekā maziem meliem. Līdz ar to, ja mēs arī esam pret sevi piekāpīgi un teikt, tas nekas, tas nekas tās mazās lietas, tas ir sīkums, to ātri es aizmirstu, to es ātri, nu, viss ir kārtībā, nolīdzināšu, Dievs piedot un eju tālāk. Neapmānīsim sev. Mēs patstāvīgi tiekam kārdināti ar šīm mazām lietām. Gan domās, gan vārdos, gan darbos. Un um, par vārdiem. Kādā vakarā mm, lasīju mm, Bībeli un bērniem, un uh, es, es jau biju pārliecināts gan izta, ka viņi jau guļ jau tūlīt, jau ir aizmiguši, un, un uh, es nonācu līdz galatiešiem 5.15, kur, kur rakstīts ir, uh, kad jūs kožaties un nadaties, pilokot, ka, ka jūs citu citu neapriet. <laughs> Pēkšņi tāds mieklis sākās. Jūs vienkārši pārsmējies. Tēt, kas tas tāds? Ko viņi kožās ēdās? Ko viņi aprīs? Uh, joki? Īstenībā nav joki. Un šeit parādās vārda būtība, ja šeit parādās vārda spēks, kā mēs, kā mēs to lietojam. Bet stāv rakstīts. Ja jūs, ja jūs piefiksējat, piefiksējat, ja nē, es nolasīšu vienkārši. Efeziešiem 4.29. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietnes vārds, bet tikai krietnes runas, kas draudz ceļ un nes svētību klausītājiem. Neviens nekrietnes vārds, bet tikai krietnes runas, kas draudz ceļ un nes svētību klausītājiem. Ziniet, šeit ļoti velk arī uz aprunāšanu. Ir ļoti viegli pastāstīt par kādiem cilvēkiem. Ir ļoti viegli tā, to pašu valdību, paņemsim to pašu valdību. Cik no mums svētī valdība vairāk nekā nesvētī? Tas būtu pareizi. Tas būtu pareizi un labi, Dieva vārds to saka. Un arī šeit mums nav jāaiziet uz kompromisu. Ja mēs dzirdam, ka kāds sāk stāstīt, tas nekas, ka varbūt tā ir patiesība. Dievs mums aicina svētīt. Tas nekas, ka mūsu tuvākajiem varbūt mēs redzam kādas lietas, viņš nepareiz dara. Tā nav mūsu darīšana tiesāt viņu. Ja? Mums ir jābūt prātīgam ar to, ko mēs izsakam. Mums ir jābūt prātīgam ar savu muti. Filipiešiem 4, 6. Nezūdaities nemaz, bet jūs lūgumu laināk zinām Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Ja? Sūkstīšanās. Vienkārši sūdzamies. Par daudz lietām mēs gribam sūdzēties. Mēs atveram savu muti, lai pasūdzētos. Un tās jau nav lielas lietas. Nu, mēs jau par globālo sasilšanu mēs nesūdzamies. Kaut arī par tām mazām lietiņām, ikdienišķām lietiņām. Katram no mums viņas ir noteikti. Salma pamācības 27.2. Lai tevi daudzina kāds cits un ne, ne tava paša mute, kāds svešais un ne tava paša lūpas. Vai jums nav patīkam, kad jūs uzslavē? Dušiem kā arī ir kādā brīdī patīkam, ja? Un tas jau pa lielam pat nav slikti ja kāds cits lūps jūs slavē. Ja kāds cits jūs uzteic mani, es ļoti bieži, būšu godīgs, noraujos šajā jomā. Nu, ne jau tā, ka es eju un slavēju sev visu laiku, bet ir sarunas, kurās mēs ļoti viegli varam izvēlēties sevi pacelt smukā gaismā. Viennozīmīgi. Un šeit ir jāizvērtē tas, jo mēs, mēs lasām, Dievārs to saka, nedaudzini pats sev, necel sev augstāk. Uh, nav pareizi, tu kļūsi lepns, tu kļūsi iedomīgs. Un tas, ir, tas tiešām nav lielas lietas. Tas nav redzams narkomāns, vai redzams zaglis, vai redzams dzērājs, vai tas ir mazas lietas un ikdienišķas sarunas un ikdienišķas situācijas, kurās tas viss parādās. Un ziniet, tikai tās mazās arī novad tikai tajās lielajās. Neviens nepiedzimst jau ar zīmogu virsū, ka viņš jau ir tāds. Viņš kļūst par tādu. Netopiet šajā pasaulē līdzīgi ir rakstīts, netopiet. Nevis neesiet uzreiz, piedzimstot neesiet. Mēs kļūstam tai līdzīgi. Mēs kļūstam tam, ko piedāvā pasaule. Tas, kas ir pasaulē, padara mūs. Mūs velk iekšā. Ja? Arī uguns nekad nesaka, nu ir gana, pietiek. Ja? Nekad tā nav. Tā nepārtraukti mūs sūc iekšā. Tā nepārtraukti vēlas mūs ieraut tajā iekšā. Un tad ir miesas darbi, kas ir pieminēti Galatiešiem 5, 19, 21, Jā, būtībā mēs pat varam viņas nelasīt, mēs zinām pa lielam viņas. Mēs zinām visu šīs kārības, visu šīs lietas. Un, un ziniet, jā, arī mēs pie sevis, es tā domāju pie sevis, ja es nevaru arī viņas tā nosaukt. Es esmu, labi, es tomēr gribu atšķirt. Galtiešiem 5, 19, 21. Tā. Bet zinām ir miesas darbi. Tie netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas – ķildes, šķelšanās, ķecerība, skaudība, eh, vēlreiz skaudība, es sajaucu droši vien, dzēršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu sanāks acīs. Tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dievu valstību. Ļoti vienkāršas lietas, skaudība, dūsmas, ja? ķildes. Tas ir tāds ikdienšas lietas. Un, ziniet, tas nav it kā lielas lietas, bet tās ir, kas mūs šķir no Dieva, kas mūs padara līdzīgs pasaulē. Un viena lieta ir tā, ka tas mums nest ļaunumu. Šīs mazās lietas, kuras ir tik sīksts, kuras nevar nobeigt, pamēģiniet, kādu no tām lietām nobeigt. Es savā dzīvē, eh, cenšoties ar tām maziņām, tik galā, uh, Tur liekas, ka var radot drīzāk galvas, nekā nobiegt to mazo dzīvnieku, kas ir manī. Ir grūti cīkstēties ar to mazo. Bet eh, tā būtu viena lieta, ja tas mūs tikai eh, vestu pazudināšanā. Vai mums, mums šķirt no Dieva, tā arī ir. Bet eh, ir, raksti saka tā, romiešiem 14, 16, tad, tad lai nu tas, kas jums tas labais, neto par zaimiem. Kā arī romiešiem 2, 2, 24, Kā rakstīts, jūsu dēļ Dievu vārds tiek zaimots citu tautu starpā. Ja? Tas neskar tikai mūsu. Šīs lietas, eh, kuras mūs ievada lielākā, dziļākā bedrē, teiksim, viņas neskar tikai mūsu. Mēs neesam vien paši. Mēs dzīvojot sabiedrībā, dzīvojot draudzē, esot kopā ar cilvēkiem, eh, tas kļūst par piedaudzību. Un tas ir vēl sāpīgāk, tas iet vēl tālāk. Tas kādam, kādam citam brālim vai māsai var kļūt par iemeslu krišanai. Tāpēc ir labi izmeklēt šīs sīkās lietas. Ir labi viņas uh, apzināt. Jo Dievs mūs aicina būt atšķirīgiem no pasaules. Viņš vienkārši aicina mūs būt atšķirīgiem no pasaules. mēs lasam apstuļu darbos 5, 13, 14, kur rakstīts, no pārējiem neviens neiedrošinājās ar viņiem, tas ir apustuļiem, biedroties, jo ļaudz tos augsts cienīja. Un vēl vairāk pievienojās tādu, kas ticēja tam kungam, pulks vīru un sievu. Viņi bija atšķirīgi, viņi bija draudzē, bet viņi bijās no tiem cilvēkiem. Un kāpēc viņi bijās? Es esmu pārliecināts, viņi bijās, jo viņi no sirds dzīvoja taisni, taisni, kā viņi zināja, dievbībā, taisnībā. Un tas cilvēkiem uh, lika, nu nelika, bet, jā, iespējams, lika vienkārši domāt, būt piesardzīgiem, uh, ejot pie viņiem, esot ar viņiem. Un, ziniet, tas nebija šķērslis, ka šie cilvēki ar savu dievbijību parādīja uh, savu attieksmi, savas attiecības ar Dievu, tas neaizbaidīja cilvēks. Jo mēs lasam tālāk, vēl vairāk kļūt tādi. Viņi bija iedvesmot no tā. Viņi, viņi ne, netika, uh, tā kam, viņiem nebija baila ja, vēl vairāk kļūt ticīgi un vēl vairāk pievienojās viņiem. Redzot viņu dievbīgās dzīves, redzot viņu attiecības, gan savstarpēji, gan ar Dievu, viņu meklēšanu, to, kā Dievs brīnišķīgi viņus lietoja. Arī tas šodien tas pats. Dievs mūs aicina uz dievbīgu dzīvi, uz svētbīgu dzīvi. Un uh, viņš mums ir devis visu, lai mēs arī varētu tā dzīvot. Dievs radīja skaistu pasauli. Viņš radīja skaistu un redzēja to labu esam. Bet viņš mums brīdī neto pie tā līdzīgi. Neto pie tā līdzīgi. Un tas ceļš, tas veids, kā mēs kļūstam līdzīgi, ir pamazām, jo mēs topam, mēs tiekam veidoti, pasauli mūs vēl iekšā. Nepadosimies tam. Salmans mācītājs viņam bija, es nezinu, vai tā bija vājība, var nosaukt, bet viņam bija tūkstots sievas. Un, un ziniet, tās tūkstots sievas gal galā, kam viņš pieķērās ar sirdi, kā rakstīts, pirmā ķēniņa grāmatā 11. nodaļā, tās viņa pazudināja. Jo līdz ar sievām nāca PVNs pievienotā vērtība, daudz un dažādi dievu. Viņš pieķērās sievām, kuras atnāca ar saviem dieviem, kas beig beigās viņu pazudināja liekas, nav slikta lieta. Dievs atļauj, Dievs atļauj daudzsevību. Kaut arī, ja, sākumā tas nebija oriģinālais plāns, ja, Dievs tā kā radīja sievieti un vīrieti, ja, vien, viens pret vienu, tā kā. Bet Dievs atļauj, un, un šajā gadījumā Salman tas pazudināja. Tāpat spēkvīrs ar gariem matiem, vecā derībā, tādiem muskuļiem. Viņš bija pārliecināts, viņš bija pašpārliecināts. Nu, nodzīs, nu sasies man tos matus. Nu, tad es taču viņai pastāstīšu, nu, lai viņa man liek mierā. Un, kad pamodās, es taču varēšu vienalga. Un, ha, un nav, viņš ir sagūstīts. Un viņš ir paļāvies uz sevi, es taču varēšu. Viņš ir bijis pār, pašpārliecināts. Mēs zinām sekas, izdurtas acis, pie akmeņiem prom, lai kuļi līdz mūžu galam. Un mēs iekrītam. Tādas mazas lietas. Nu, viņš varēja tik daudz, cik net, neteikt. Ja? Bet nu, mēs, mēs, es zinu, esmu pārliecināts, kāpēc viņš to pateica. Viņš bija pārliecināts. Viņš, kā, varbūt kāda augstprātība vai kāda lepnība. Un, uh, viņš bija pārliecināts, es viņš varēšu. Un tas viņu noved postā. Es domāju, ka arī jūda, kurš bija nodevējis, par viņu rakstīts kas? Ka viņš bija mantkārīgs. Ja? Viņš piesavinājis līdzekļus. Uh, Nu nebija teiks, ka viņš bija nodevējs tikai, vai ka viņam skauda, ka Jēzu pagodina un viņu nē. Kādas lietas ieved vēl dziļāk mūs. Un tās paliel, nu, neviens jau varbūt sākumā nemaz nezināja, jo pārējie iespējams nepamanīja, ka jūda piesinās naudas. Bet tās bija, ko viņš pats zināja. Pats priekš sevi zināja, nu, es, tas nav pareizi, ja es jau par to mācīju. Bet viņš to darīja, un tas viņu noved, mēs zinām, kur, līdz kokam. Nevis, kur viņi piesīt, bet kur viņš pakārās. Tad, nu, lūk, mēs eh, tiekam aicināti tāpat, kā esam nesuši zemes cilvēku tēlu, tā arī nesīsim tā tēlu, kas no debesīm. Ja? Runa ir par Jēzu 1. vēstuli korintiešiem 15. nodaļā. Kāds tad ir Jēzus tēls? Divos vārdos Jēzus saka par sevi Mata evaņģēlijā. Mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Mācieties no manis, ja? Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, saka Jēzus. Un zinot, zinot, ziniet, dzīvojot šajā lēnprātībā un pazemībā, tas mūs ļoti pasargās no, arī no šīm mazām lietām, arī no šīs ieslikšanas, iestikšanas, ievilkšanas pasaulē. Jo tur, tur nu vairs nepaliek vieta kārdinājumiem, augstprātībām, lepnībām. Protams, ir veidi noteikti, kad arī tādiem cilvēkiem, kur cenšas tā dzīvot, bet ziniet, ja es saku, mācieties no manis, es esmu lēnprātīgs, no sirds pazemīgs. Un ir viena lieta, ko, ko Jēzus saka, ko mums būs mīlēt šī pasaulē. Un viņš saka, Jāņem eņģēlijā 13. nodaļā, bet pirms paskā svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākus, un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēvu, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šī pasaulē mīlēja savu mīlestību līdz galam. Un ko tad viņš darīja? Viņš pirms vakarēdien parādīja tiešām, es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Viņš mīlēja cilvēku. Ne tāpēc mēs lasam, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Ja es saku, viņš, viņš parādīja savu mīlestību līdz galam. Viņš mīlēja mūs. Dievs tā mūs mīlēja, ka viņš atdeva pašu dārgāko. Tad nu ko, noslēdzot. Būsim iedrošināti. Dievs ir labs, un viņš mums ir devis visu, lai mēs stātos pretī ļaunumam. Visiem kārdinājumiem. Viņš radīs skaistu pasauli. Bet ziniet, lai mūsu sirds tiešām nepieķeras radībai, bet radītājiem. Jūs tev rakstīts ebrejiem 3, 12, 13, pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dievu. Bet pamācājiet citu, citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādu no jums sirds netiktu apcietināta ar grēku viltību. Ziniet, no neticības ceļas nepaklausība. Ja mēs neticam, tas novadīs pie nepaklausības. Un, ziniet, nepaklausība savukārt – mūs neizbēgam ievedīs grēkā. Ja mēs neticam Dievu vārdam, ja mēs viņu neatzīstam, tas mūs ievedīs nepaklausībā un, un nepaklausība savukārt grēkā. Un grēks, mēs zinām, kas ir grēks? Grēks ir tas, kas mūs šķir no Dieva mīlestības. Grēks ir tas, kas mūs šķir no Dieva, mūsu tēvu, mūsu radītāja. Tāpēc būsim uzmanīgi, ka tiešām mēs esam ticīgi, ka mēs turamies pie Dieva vārda, pie viņa apliecināšanas, ka mēs zinām, kas ir mūsu kungs un mūsu glābējs. Kas mēs zinām, mūsu radītājs mūs sauc vēl vairāk. Es gribu, ka mēs, ka, ka mēs varam nosīt 1. Pēter 2, 9, 10. 1. Pēter 2, 9, 10. Atšķiriet, lūdzu, kopā ar mani nosīsim. Labi, pirms jūs varam meklēt. Uh, nu jā. Dievs saka, būsim drosmīgi nosaukt grēku vārdā. Nosaukt šīs mazās lietas. Ja arī liekas, ka tā, tas nav grēks, tad būsim uzmanīgi, vai tas tiešām nav tā. Mūsu aprunāšana, mūsu skaudība, mūsu lepnums. Kādas lietas, kuras ir tik vien jau pierastas Bet, ziniet, tās ir tik indīgas un tik sīksts, ka viņas vienkārši nevar izskaust. Viņas ir grūti izskaust. Bet mums ir, mums pareizi būtu nosaukt tās vārdām. Jo, ziniet, eh, viss, kas tiek gaismā celts, to apspīd gaismu. Un viss, ko apspīd gaismu, ir gaisma. Dievs mūs aicina. Cel, celsim gaismā tās. Viņš saka, izsūdziet citam savus grēkus, aizlūdziet cits par citu, lai jūs tik dziedināti. Tas tie, ir jāceļ gaismā šīs lietas. Un ja arī tās liekas mazas, tad atrodiet kādu un uzticieties. Dievs jau mūs redz, Dievs mūs redz. Dievam nekas nepaliek apslēpts, protams. Bet nobeidzot, 1. Pētera 2.9.10, un tur rakstīts tādu, bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tums savā brīnišķīgajā gaismā – Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta. Kas nebijāt apžēlot, bet tagad esat apžēlot. Dievs mūs iedrošina. Un, ziniet, arī šis vārds ir, priekš manis tas ir iedrošināšs. Pievērst uzmanību, nepalikt vienaldzīgiem pret mūsu mazākām, mazajām lietām, ko mēs darām ikdienā. Un es, es esmu pārliecināts arī, ka svētais gars jau uzrāda. Viņš, Dievs, ir, Dievs tiešām vēlas, lai mēs esam piesardzīgi lai tas mūs nesagūst, lai ir kādas lietas, kas mūs nešķir. Un ziniet, ja mēs pieļaujam tās mazās lietas, viņas arī mūs atšķir savā starpā. Viņas mūs neļaus arī būt eh, brāļiem un māsām mīlestībā, vienotībā, vienprātībā savā starpā. Tas mūs var šķirt, tāpēc būsim piesardzīgi, būsim uzmanīgi. Ieklausīsimies, ieklausīsimies, kad Dievs uzrāda. Šeit rakstīts, jā, pamāciet, vai cik tas ir grūti, jā, kad kāds tev pamāca brāl, varbūt nevajag aprunāt. Nevis varbūt nevajag, bet nevajag aprunāt. Nu, tad ir labi, ja brālis ir tiešām pazemīgs un no sirds lēmprātīgs, un viņš saprot. Mīlestībā pamācīsim cits citu. Tas nav joks. Ja kādam liekas, ka tas ir nieks, tad tas noteikti tā nav. Tieši šīs mažā, mazās lietas ir izšķirošas, gan priekš mums pašiem, gan pret eh, tiem, kas mums ir blākus, pret mūsu tuvākajiem. Bet esiet iedrošināti. Dievs visu radīja skaistu. Viņš teica, viss ir labi. Viņš mūs nosauc par, viņš mūs paceļ. Viņš mūs iedrošina. Viņš ir devis savu svēto garu, lai mēs nestaigātu apkārt neziņā. Bet svētais gars tiešām mūs pamudina, mūs atgādina, mūs vada. Viņš ir labs. Dievs ir labs. Dievs ir labs. Piekrīt. Lūksim Dievu. Dievs, paldies Tev, ka tiešām Tu, kungs, vēlies, ka mēs nākam pie Tevis, kungs. Un ka nekā nestāv Tēvs starp mums un Tev. Kungs, nekāds grēks, nekāda netaisnība Tēvs, kas mūs šķirt, kungs. Dievs, un paldies, ka Tu esi jau visu izdarījis. Jēs, ka Tu esi nomirs pie krusta un Tu esi augšām cēlies un dzīvs. Paldies, ka mums viss ir piedots. Paldies, kungs, ka mēs varam staigāt no spožuma spožumā, no spēku uz spēku. Un tas ir ar Tavu, tavu garu. Tavā garā mēs to varam. Kungs, es lūdzu, ka mēs tiešām būtu uzmanīgi pret savu dzīvi, pret savu ikdienu, pret sev pašu un pret savu tuvāko, kungs. Kungs, ka mēs neļaut sev piemānīt, ka mēs neļaut sev pievilt, kungs. Dievs, Tu to vari. Svētais gars, mēs lūdzam, lai Tu esi tas, kas mūs tīra, kas mums uzrāda lietas un palīdz no tām šķirties, tās celt gaismā, no tām atteikties. Dievs, mēs esam Tev svarīgi, mēs esam Tev dārgi, mēs pateicamies, kungs, ka Tu esi mūs brīnišķīgi radījis. Kungs, mūsu dvēseles to zina, kungs. Tiešām, ka Tu mūžība esi ielicis mūsu sirdīs, Tēvs, viss gods un slāva Tev, Tēvs, par to. Paldies Tev, kungs, ka Tu savas mūs par saviem bērniem, kungs. Dievs, paldies Tev, ka esam Tavi. Kungs, paldies par brīnišķīgo dabu, par, par radību, kungs, ko tu esi radījis, un palīdz arī, ka tā mēs nepājam garām, kungs, bet ka, protam, par to priecāties, Tēvs. Arī par to būt pateicīgi, Tēvs. Kungs, būt pateicīgi par visām lietām, kungs, ko, ko tu mums ļauj piedzīvot, Dievs. Paldies par Tavu žēlstības dienu. Paldies, kungs, arī, kas šodien tu mums devi. Dievs, paldies Tev, kungs, ka varējām, kungs, būt Tavā priekšā, kungs. Un, Dievs, lai Tavs vārds ir dzīvs lai, kungs, tas paliek tikai mūsu sirdīs un mūsu prātos. Kungs, palīdz tās, ka mūsos neceļās šīs, šiem raugi, kungs, kas saraudzē visu mīklu. Šis mazais raugs, kas, kungs, kam ir spēks ar laiku pārvērst mūsu dzīves par, par postu vienkārši. Tebes tēvs. Es žēlīgs lūdzu, kungs, palīdz mums staigāt, kungs, ar Tevi. Mēs, kungs, ilgojamies Tevi iepazīt. Mēs ilgojamies ar Tevi dzīvot, Dievs. Paldies Tev, ka Tu esi mums atklājies. Paldies, ka Tu mūs esi pirmais atzinis. Viss gods un slāva Tavs Tev. Jēzus vārdā. Amen. Ja jūs, ja jūs esat pie sevis pamanījuši kādas lietas, un jūs vēlaties kādas lietas celu gaismām, Atnāciet, aizlūksim par tām. Dievs ir tas, kas dara, ne cilvēks. Ja jūs vēlaties, kad par jums aizlūdz, vienkārši nāciet, mēs kopā aizlūksim par tām. Celiet tās lietas gaismā, nedēļ cilvēkiem, vispirms dēļ sevis, vispirms dēļ sevis, lai jums nav nekā starpā, starp Dievu un jums, lai nekas nenostājās, lai nekas netraucē. Dievs ir labs, viņš piedod, viņš atjauno. būs viena dziesma, tikai viena dziesma. Ja jūs gribat, ka pirms aizlūdzu, nāciet vienkārši mēs aizlūgsim. Ja nē, šī dziesma beigsies un mēs noslēgsim dievkalpojumu, mēs iesim sadraudzībā, paldies Dievam par to. Un, uh, acu sevi cerarantēs, iesnokošu dzīvi sev, bet uz tevi palaujoties, teves godu mantošu. Pagodinu tevi, Jēzu, augšam celies, esi tu, tā nu lūdzu, dod man dzīvot ar tavu garu vadību. Un gods augstībā debesu ķēniņām, esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu, gods augstībā debesu ķēniņam. Esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu. Ar spēku mani teptu, debes bruņās tavājot. Negribu es aiziet projām, mūža man. līdz augstībā debesu ķēniņā. Esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu, gods augstībā debesu ķēniņā. Esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu, gods augstībā pār debesu ķēniņā. Esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu, gods augstībā, debesu ķēniņā. Esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu, mans draugs, tevi brīdī. tevis es tiecos, brīvs to pa gaisma tā vējās. man esi vajadzīgs, tu man atsēdi. uz augšu, tur uz kalniem, kur mana glābšana. saucienu, tavas domas. esi mana saucienu, manie prieks dzīvot, pēc tava prātā manie spēks ticēt, un nepadoties tavs brīnumu darbus, gribu redzēt savā dzīvē, un es spēju to saskatīt. tavu prātā man ir spēks ticēt un nepatoties tavs brīnu un dabūs pirmu sēdēt savā dzīvē un es spētos saskaitīt esi dzirdējis, kungs. Tu esi redzējis, kungs. Mūsu domas tēvs, mūsu vārds, kungs. Kungs, ko mēs esam arī šajā dienā nesuši tavā priekšā, Dievs. Paldies, kungs, ka tiešām tas ir tavā spēkā tikai, kungs. Mūs darīt brīvs tēvs, mūs darīt uzmanīgs, kungs. Dabas tēvs mūs, mūs darīt spējīgs, kungs, sekot tev. Paldies tev, Dievs, svētais gars, ka tu esi tas, kas atklāja, kas mūs vada un māca un kungs, mēs esam Tev uzticējušies. Arī šodien, kungs, arī šodien mēs esam Tev uzticējušies, Dievs. Paldies, ka Tu esi uzticams. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev. Jēzus vārdā. Amen.